bya radiyo televiziyo isanganiro n'umwanya w'ikiyago cyo ku nama imyaka mirongo itatu n'umwe irarangiye uburundi bubutse umukuru w'igihugu cabwo perezida cyprien ntajyamira aguye mu ndege i kanombe mu gihugu kibanyi cy'u rwanda aho iyo ndege yari irasiwe igenekezo rya gatandatu ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na kane mu gihe yaravuye avuye mu gihugu kibanyi cya Tanzania aho yariko agerageza gufasha gutorera umuti ingorane zari zihanze kano karere inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye indege ya nyakwigendera President Ntaryamira mu gihe yari ifise ikibazo byabaye ngombwa ko atizwa indege na mugenzi we Juvenal Habyarimana hama baci Kigali gutyo President Ntaryamira atahe hano i Bujumbura inyuma yaho ibyabaye biri muri kahise abarundi batazigera bibagira aho hakurya hoho ni naho haciye hatangurwa ihonyabwoko ryakorewe abatutsi ibyatumye indege yarerura abakuru b'ibihugu babiri ibyigwa byarakozwe n'abahinga batandukanye ariko kugeza uno munsi nta rubanza na rumwe rwigeze rushigwa ahabona kugira abakoze icyaha bahanwe iminsi yose rero mu gihe cyo kwibuka urupfu rwa perezida ntaryamira rwuba ruri mu gituma kugeza uno munsi imigenderanire hagati ya gitega na kigali ibandanya itosekara nigiki cokogwa kugira koko icahitanye umukuru w'igihugu cacu kimenyekanye abarundi no munsi wahakura icigwa ikihe ngibyo rero bimwe mu bibazo tugiye kugaruka ko muri kino kiyago cyacu cyo kunama ndi kumwe n'abatumire bane Leonce Ngendakumana umunyepolitike mukaba n'umunywanyi wa Frodebu ndakuramukije sangwe ikaze mu kiyago cyo kunama ndakuramukije kandi ndagushimiye kuba mwantumiye aramutsa aba tugira dusangira ikiganiro n'abazotwa twumviriza murakoze tasiyano sibomana umunyepolitike umwe n'umunywanyi w'umugambwe iprona ndakora sangwe kaze mu kiyago cyo ku nama ngira mbaza ndaguhubura naho ndabigira bikaguma biguhaga kiwe sindi umunywanyi asanzwe umudamu w'umugambwe adasigana umunywanyi adasanzwe oya ndongoye umugambwe iprona utari mu nzego leta ivuga ko itemera urakoze kimwe nagira nshimire ko mwantu nshimire n'abashinga nawe tugire dusangire ikiganiro nongere ndamutse n'abanywanyi b'iradiyo radiyo na televiziyo isanganira murakoze turi kumwe kandi na François xavier nsabimana umurongoye urunani rw'abacikacumu n'abakozwe ko mu gihumbi kimwe na mirongo irindwi na kabiri imbere n'inyuma yaho turakura mu kijya sangwa ikaze mu kiyago cyo ku nama ribaye mwaramutse nkongera naramutsa abantu muba bariko baradukurikirana muri kino kiganiro ngira ko nsubira no kuramutsa abatuza kugisabikanya murakoze uwundi mutumire uwundi mutumire agira kane ni deo hakizimana murongo ikigo c'abahuza Siride turakuramukije nawe sangwe kaze mu kiyago cyo kunama ndakuramukije na jewe kandi ndashimye kubona mpuje n'abantu baba kumwe uno munsi murakoze ikiyago cyo kunama uno munsi mukaba mwagiteguriwe na radio television isanganiro kuri micro ni medar niyo nkuru Evariste nziko banyanka kabari we agihagarariye mu binga bw'ivyuma ni Alphonse Kubwimana Jerome Ndayishimiye na Yannick Remezo reka rero tujye mu idonido rya kino kiyago cacu mpere ku banyepolitike reka mpere kuri leonce ngendakumana nibyo imyaka mirongo itatu n'umwe ngiyo irarangiye ariko nta gakacira ntacyo turiko turabona mbe ku bwanyu ihe nsiguro muha cyane cyane bino bihe turimwo imyaka mirongo itatu ngiragiye ariko umengo nta kiriko kiravugwa nta kiriko kirakorwa eh murakoze cyane ntitwovuga ko ata kiriko birashoboka ariko twovuga ngo imyaka mirongo itatu iraheze ngo byaribagiranwe eh, imyaka mirongo itatu n'umwe iheze umuhisi perezida ntajyamye yaragandaguriwe mu Rwanda sinzi ko ariko wabivuze ko yaragandaguwe igihugu cy'u Burundi kiramwibuka imiryango yiwe imiryango umuryango wa politiki cyangwa umuryango w'amaraso tuguma tumwibuka mhm. n'abarundi bose baguma bamwibuka kuko yapfuye avuye kurondera amahoro kurondera amahoro abarundi n'uburundi uko kumwibuka kugaragarira kuki uko kumwibuka mubaza abandi twebwe tubaza abatwegereye tubaza leta kuko n'ikibazo kibazwa leta ntikibazo uwo ari we wese mm. kuko hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda imigenderanire iba uko imeze icyo kibazo kitazo kubandanya kibazwa gushika gitoye inyishu tubaza rero baturongoye muri leta tuti none mu migenderanire mufise n'abanyarwanda iki kibazo murakivugana ikigeze bigeze akatubwira ko babikurikirana buhoro buhoro mugabo ku migenderanire ngendanirwa ubu nyitoroshe naco nyene gica kigwa mu mborera ariko imyaka 31 simike ngiyo irarangiye uno munsi tugume eh, muri uh, kwa kwibuka nyene gushira ingori z'amashugwe ku ntatemwa nta kiriko kirabandanya kumure tugarutse gutungana urumva hariho hariho inzira nyinshi hariho inzira za politike hariho inzira z'ubutungane hari inzira nk'izi nyene turimwo zo kumenyesha amakuru zamenyesha amakuru izi zose n'uno munsi ziriko zirakora ziriko zirakora barakora ariko nibaza ko cyane cyane muri kumushimikira ku nzira y'ubutungane kuko bya politike byaravuzwe birabandanya inzira yo kubimenyesha ni turimo ariko eh, yo kumenyesha ibiko ingene biriko biragenda ibye bijanye n'ubwo rupfu n'iryo gandagwa ryo muhisi president Cyprian ariko ku nzira y'ubutungane icyo kumenya nuko haraba amabwirizwa n'amategeko donc les haba mu gihugu canke mu karere riri ku isi hama hariho amabwiriza nico cyambere cyo kwisura cya kabiri harabaho hariho inzego ziba zihari mu gihugu tuhoca tuvuga no mu Rwanda kugira icyo kibazo tugikurikirane hariho abategetsi hariho n'ubutungane rero yego hariho n'inzego n'urwego rw'ubutungane cyangwa inzego z'ubutungane ufashe mu Burundi mu Rwanda ubu rero izo nzira z'ubutungane ntiwabeshe zisa n'izahagaze zisa n'izahagaze ntawobesha abantu ngo hari icyo kirabandanya hagati y'uburundi n'u rwanda kuri icyo kibazo reka mbere hagati y'u y'uburundi na n'ishyamba mpuzamakungu niko arabigeze kubaza ko bikurura kukurumva n'indege yahanuwe muri iyo context ariko naho nyine nta kiriko kiragenda murakoze murakoze leonce reka nje kwa tasiyano mweho mwibaza ko ari igiki kibuze kugira ngo ukuri kumenyekane ku cyatumye ndege ikororwa mu gihugu igihugu kibanyi cy'u Rwanda hamukuri kumwe kuja habona abarundi bamenye ukuri bamenye naho bo kwitura Eh, murakoze bwa mbere nk'uko honorable yose bivuze indege ntiyakorokeye mu burundi bisigura rero ko ikibazo cy'ubutungane atari ikibazo cyoroshe ntubaza leta y'u Burundi yonyine cyangwa ngo ubaze ubutungane bwo mu burundi bwonyine ngo idosiye y'urupfu rwa perezida ntajyamira ko itatera imbere kuko ntibashobora kuyitohoza bonyine ngo bagire aho bashike hariho rero imyaka ari myinshi ikibuze ni ingene yapfuye bwa mbere yaguye mu gihugu kitari iciwe mhm. mu ndege itari y'i Burundi hanyuma rero bisaba ko haba umwumvikano hagati y'ibyo bihugu bigasangira ingene batohoza kuri iyo dosiye ivyo navyo nibaza ko bitarashoboka kubera ingene abo baperezida babiri bapfuye hanyuma banze ureke mhm. kugira mu rwanda ho baramenya ingene ndege yarashwe aho nyene navyo baravuga bigoye rero kumenya uwiwacu ingene mu gihe mu rwanda bataremera ngo ibintu bija habo urabona ibyo iwacu bizogorana kujya ahabona nicyo nari ndakubwira hanyuma icya kabiri wowe uvuga urupfu erega ibyo abantu bakeneye kumenya ni byinshi duhere ku ntango mbe yagiye gusaba ko atwagwa n'indege y'u Rwanda kandi yari afisi yiwe y'igihugu cy'u Burundi kabuke ah, ukuri tuguhere ukuri tuguhera aho nyine yari ifise ikibazo ariko tuta oya nti ifise ikibazo kuko oya no umumenyesha makuru mhm. je wampamagaye ko tuvuga ukuri ku kibazo mm. hariho ibyo singomba kuntamika ijambo ukuri ku isanganya ryabaye tuguhere ku ntango mhm. iyi ndege uvuga ngo yari ifite ikibazo abandi ntibashitse abandi abandi bari mu iyo ndege ntibashyize ngaha inyuma yaho yamaze gukorerwa muri tanzania aho kuza mu ndege yiwe y'igihugu ciwe niki cya kabiri nakubwiye rijya gutunganya ukuntu byabaye uburundi bwonyine leta naho yo bifise ugushaka gute mhm. ntishobora kugira amatohoza yonyine ngo yashikane aho twashaka nuko ibi bihugu bibiri byokorana hateza gukorana ibyo bihugu bibiri kandi bose bafise ugushaka kuko ukuri kungene icanganya ryabaye muri ibi bihugu bibiri ugushaka kuba kwabuze hehe gushaka ni ningene indege yakoro ugushaka kwabuze eh, gute muri ibi bihugu byacu bibiri ugushaka kwabuzwe nabandi cewe sinovuga ngo ni naka mhm. mugabo ivyo tubona bigaragara nuko ukuri kutamenyekanye none ukuri kutamenyekanye hakaba hari inzego mu Burundi no mu Rwanda urinde kumbaza ngo ni naka ugisha eh. kuvuga yuko nitugume muri bya bindi byo kwama ari ngo ibigori z'amashugwe mugabo ukuri kumenyekane yo muvuze ko hari ikibuze mengo hariho bike byari bihari kuri iyo dosiye sinzi yuko ibyo bikemwo tubarira Leonce yavuze ati no munsi uh, baramwibuka ingori z'amashugwe hakaba amakonje nibindi yavuze mu mu butungane jewe nibaza yuko ari kubanza guhera kuri bito ingori z'amashugwe ntimuzifate minenewe nko kuminimiza uwo numugigwa n'igihe hoba hatarabaho idonido ngo barundi n'amakungu bamenye icyashikiye perezida wabo wa kiriya gihe yagandaguriwe mw'ijya ndege uwo mugigwa wokomezwa kuko uburundi bwabuze intwari uburundi bwabuze perezida wabwo uwo mugigwa wo shirako ingori z'amashugwe ku mwaka ku mwaka nk'uko muhejeje kubivuga ntimubufate minenegwe so kubufata minenegwe tuko tugaruka kwabuze intwari ikiriko kiratera imbere cyane cyane mu bijanye n'ubutungane Leonce yavuze bitatu ati hariho mu politiki y'ubutungane nuko biriko biravugwa Tasiana ati haraboneka ko hataraboneka gushaka hagati ibihugu bibiri mwebwe namwe ku bwanyu niki mubona kumbure uno musikibura kugira koko ubutungane nabwo butera imbere imbere abarundi bamenye koko ukuri erega mwari no gushaka mugasimbiza mutanciye ko kubera ibinyamukuru aba bavukanyi banje babiri babivuze umwihwezo we wanje ni kubanza kumenya yuko ntaryamira yagandagurwa harabayeho umusubirizi wiwe yari perezida ntibantunganye nubasaba nko kugenda kubaza uwo yari umukuru w'igihugu icyo gihe muti igihe mwace mufata ubutegetsi iki kibazo kijanye n'iyicwa ry'uyu muperezida wacu hari ico mwamwaragikoze ko hanyuma mu nyuma murazi yuko havuye haba kudeta ihirikanya ry'ubutegetsi rikozwe na Major petero buyoya mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatandatu yaba atashengeye ngo mwegere mukamubaza yuko icyo kibazo atacu yagikozeko mugabo naho yashengeye hariho abo bakoranye hafi n'inzego z'igihugu zirabandanya mukababaza yego uko mhm. hari inzego z'igihugu zirabanza kubera la continuité le principe de continuité de l'État mm. nkuko nabo ubu bibatswe turacabandanya mm. sindahagarara inyuma ya Major Petro Buyoya murazi yuko igice kigira kabiri carongowe na President Domitiano Ndayize mu mwigira nawe nyine mukamubaza ico yoba yarakoze hanyuma mu nyuma ya President Domitiano Ndayize murazi yuko haci haza President Petero nziza murazi yuko nawe yashengeye mugabo hari haba li hafi yiwe bakorana ngo begira mu icyo baba barakoze kw'icyo kibazo hanyuma mu nkundira nkabandanya mwene wacu tasiyana sibo mana hanyuma inyuma ah, y'intwaro ya perezida petero Nkurunziza hariho intwaro y'ubu irongowe na nyacubahiro generale majoro ebarisite ndayishimiye mwomwegera mukamubaza icyo yoba ariko arakora kuri icyo kibazo mugabo mu byo tubona mhm. kandi tunahejeje kumvira nga ku bari hafi y'iyo dosiye nka nyeniteka rya cyane rwose ngenda ku mana yahoze ari nyeniteka rya cyane rwose ngenda ku mana murumva yuko umengo umusozi uracari inzitane mm. ku bijyanye n'icyo kibazo ari nacyo gituma eh, twebwe aho duhagaze tuvuga duti uwagandaguwe yari umukuru w'igihugu cy'u Burundi igihugu ntigihaguruke igihugu jiwe nosaba ko kiba kirongowe na leta leta yohaguruka ikabaza ibyigandagurwa ry'umukuru ry'uwahoze ari umukuru w'icyo gihugu hanyuma mugabo tukamenya duti uwo muntu yagandaguriwe mu gihugu cyo hanze mugabo igihugu kibanyi ari nacyo gituma twibaza yuko icyo gihugu kibanyi eh, leta y'u Burundi yocegera bakavugana ibijyanye n'igandagurwa y'uwo mukuru yibukwa kwigerekeza kwezi ya gatandatu ndamukiza uko umwaka utashe eh, mweho kumbure eh, mu kigo cy'abahuza mu mwarakoze ibyigwa murakora n'amatohoza kumbure ku bwanyu mweho mubona eh, ntitugaruke kumbure ku kibuze kuko twumvise yuko uko biri kose ubutunga no munsi atakinini burashika ariko ni bande bari bakwiye gufata iya mbere kugira koko ukuri kwigandagurwa rya president Cyprien Ntajamira kuja habona imbere yuko nishura ikibazo cawe nagomba gusura kugushimira kubona wari wantumiye ukampuza n'abo baba turi munsi kuko umwe wese nk'uko wabibonye arafise icyo abizi ko kandi ibyo ariko aravuga birafise aho bifatiye haracariho igipfungu twese turabyumvise twari tubizi hanyuma kandi hariho ikibazo cyabajijwe cyabajijwe nawe ugitangura mu ntangamarara yawe habuze iki kugira ngo ubutungane bukore tumvirije aba nabo wahayijya mu mu nyuma uca wibaza ikibazo ati none ntaryamira yapfuye kuki yishyuwe kubera iki ikindi cya nyuma jewe nanje nshikira ko njavuga nti byose biri ko biraba ibyo twabonye ibyo tumvise biduha ikigukiye jewe rero uno munsi uno munsi ndabibona nk'umuntu afise mbeno nambaye inkofero zine mhm. ndazite gutyo ku bwa mbere ntajyamira sipuriye perezida ntajyamira sipuriye uretse ko yari umugenzi hanyuma tukaba twari twarahuriye mu eh, twarigeze kujyana n'indege y'igihugu helicopter hanyuma abazi ibintu n'ibindi iyo ndege ya igira isanganya ryateguwe n'abadushize muri iyo ndege badufashe kuyitegura urumva ngoma makubwira yuko dosiye ntajyamira ishyitse yuko yapfiriye mu ndege irashwe itariki zitandatu itariki zitandatu nabo mukaba muzi yuko ariho jenoside yo mu rwanda yatangura mukaba muzi yuko mm. wari umukuru w'inama nshingamateka arashobora kudufasha gutegera bimwe bimwe jena agomba kubabwira yuko urupfu rwantajyamira murabona ko uno munsi kari akaryo keza ko kugira ngo abantu bashake ukuri bakunyotewe batangure kukubaza kari akaryo keza yuko ababijejwe ababijejwe ni benshi batangura kwikubita agashi bakavuga bati mbe aho byabereye ni kera nubwo kumbure yatanguriye hari ati n'igiki namwe muba mwarakoze reka mbanze nshime intererano yatanzwe na professeur kuko mu byo twavuze byose professeur yatanze intererano ihambaye yavuze ati umukuru w'igihugu agandagurwa hari abamukurikiye arabadondagura gushika no muzi mm-hmm. ati bari bakwiye dakoro mm-hmm. ubu tuvuga umukuru w'igihugu mm-hmm. yari kumwe n'abashikiranganje bari bakwiye bikurikirana ni leta y'u Burundi mhm. ndagomba ku nyishu ariko ndagomba ndakubwire ko iki kibazo kugira kizotore umuti si uri kwiyumvira by'ubutungane ubwa mbere ni politiki turaza kugaruka no ku twa diplomasi imigenderanire mm. hagati y'ibyo bihugu bibiri ko mu byagoranye bagumye ugaruka ku cyagoranye ari nacyo wambajije mu byagoranye tu confess tu soutien mm. birashoboka yuko ari uruhara ubwo rupfu rwa rufise rero ti nawe wari ufise amabanga adasanzwe jewe nari kumwe n'umukuru w'igihugu president bantunganya nawe yakomoka mu mugambwe ntajyamira Frodebu yavamwo nawe wavamwo wavamwo twese ni ukuvuga yaragerageje araganira n'abategetsi bashasha b’u Rwanda ingene icyo kibazo cotora umuti sinuvuga ko byananiranye ariko byaragoranye byaragoranye mm. kubera ibibazo by'umutekano byaciye byaduka mu karere Rwanda ruvuga ati genocide abahutu abahutu bo mu Burundi binubana eh? bica biragora ku buryo ikiha cyaciye cyihuta cyari ikibazo cyo kungene umutekano dabora ugaruka gute mu gihugu kugira n'abantu ntibabandanye bapfa kuko yari yarapfuye burya n'abandi bari gupfa warahari rero ndibuka ko yakufitse ingufu nyinshi kugira ngo ibyari bihejeje kuba eh, mirongo icyenda na gatatu byari kubibandanya ntibibandanye n'umurindi kubera icyo kibazo yashyizemo ingufu nyinshi cyane ibyo yarabihagaze ko cyane kiba rero cy'ubutungane kuri iyo ntunze n'ukuri nticyanatanguye yego murakoze tuvuga ko nticyanatanguye honorable reka kumbure eh, muri kano kanya naho duha kanya Tatien eh, Sibomana murabye cyane cyane nk'utwigoro muri diplomasi canke mu migenderanire mubona byoshoboka koko utwo twigoro dutume dukwega ubutungane kugira kino kibazo kirangire hagati ya bino bihugu byacu bibiri kareho cari n'igihugu kimwe ubanza nkundire ngaruka gatoyi ku kuri iki cy'ubutungane mbere mu kantu k'igifaransa ndazagahindura mu kirundi bavuga ko quand les armes parlent la justice saute quand les armes parlent la justice saute imbere yo yari yamaze mhm. kuyavuka n'ibindi konjongiture yariho no kuvuga icyo gihe nticyafasha cyane kugira ngo ubutungane buronke aho buca mm. kugira bukore icyo kibazo bica bifatana n'ibya diporomasi e, icyo gihe naho nyine n'ibihugu imigenderanire ntiyari myiza gusa ko yovuga e, n'icyo gihe mm-hmm. e, kugira ngo bashobore gutangura amatohoza bumvikana tutavuze rero n'ingene iryo sanganya ryabaye byagirizwa abacanke bariya purudire conjoncture icyo gihe situwasiyo yariho ntiyari favorable kugira ngo amatohoza ashobore kuba nabivuga nk'umuntu yakoze mu butungane icyo gihe eh, hahetse akanya kangana gute ko duharura imyaka mirongo itatu n'umwe umwanya ntiwabaye muto mhm. urabona rero ntiyabivuze ntibanunganya yaciye atwara imyaka ingahe uribuka ibyabaye n'ingene yavuye ku butegetsi mm. ibyari ko biraba ngaha mu rwanda jenoside yari ikiri bakidonko mm. la situation ikiri tandiko wose haba ngaha hayo wacu umugani wari wose nta ntawari ariyumvira bamaze gupfa ngo ngo ndondere kubatohoza ko ntabwo bariko bariko barashaka umukuru w'igihugu nashaka umukuru w'igihugu ndeke gukoresha yatera buhava bibaza ngo ni sadike mugabo uko tubibamwe niko bimeze haya agapfuye karabazwa ivu wewe uri umukuru w'igihugu agapfuye ntikabazwa ivu gusa rindi eh. rindi ndakubwira igituma ndabivuze uko uri umukuru w'igihugu yasubiriye uwagandaguwe washaka igihugu twara kikaba mu muriro tuhave wibaza ngo uzotangura gutohoza kuba hahora ingene byagenze ubanza kuzimya uwo muriro ukiri ukiri kuraka ntitujye ngaha ngo duhindane wumva rero haba haba mu Rwanda iyo miriro ikiri kwiraka kwiyumvira aho ndiko ndabivuga meme mu gihe iryo sanganya ryo ryarashitse ata butegetsi buntu cyangwa buriya bubyagirizwa muri rusange hamwe byo bari bituma u Rwanda ruvuga ruti tubitohoze nta ngorane Burundi tubitohoze nta ngorane mugabo hakiri intambara muri ibyo bihugu bibiri ntibyari gukunda kandi n'ejo niko bizomerana ntiduhave duhendana icya kabiri ni ukuntu iyo sanganya ryabaye gutwikura muri diplomasi uno munsi mbanze mpeze iki cya mbere wabajije Leonce mm. timbe iyo dosiye yoba iri mu bituma imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda ihungabana si sivyo kuko inyuma yaho ndakubwira kwibutse neza ubucuti sende devide yari ifitaniye na fpr iri ku butegetsi mu rwanda bwari bukomeye bose nta koraniro sende devide yakora userukira fpr aticaye imbere nk'aha i bujumbura twabikurikiranira hafi twarabibona imigenderanire yatanguye gupfa cyane cyane mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bisigura ko iyi myaka yose cumi n'ine cumi n'itatu igikorwa cyari yaba atari izindi nzitizi mm. umwanya wari ukwiye kugira igikorwa cyari gukorwa eh, cyari mm. gukorwa donc pour dire sico catumye iyi migenderanire yononekara hanyuma icanye umuti utwigoro utwigoro turakenewe kuko nkuko rero yabivuze hatabaye icuka cyiza cya politike ubutungane ntaco buzopfa bushitseko hategereza kuba imigenderanire myiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi u Rwanda rutegerezwa kuba politiki maru rwiteguye kwemera emankete kwaba no mu Burundi nyine kuko hmm. hajya ntibaguhende arashaka kuba ari mu mugambwe wiwe canka akaba ari uwundi murundi adashaka kuko kuri kumenyekana kandi abarundi benshi ntibazopfa babimenya murakoze murakoze professeur euh, François Xavier Nsabimana euh, turumva koko yuko mu butungane hakiragahaze mbe mubona ejo na hirya ejo birashoka yuko nk'ubutungane mpuzamakungu bushobora kuza gufasha kugira koko iki kibazo kirangire bwana medale niyo nkuru icyo kibazo mubajije ni ikibazo gihambaye cyane ukuvuga yuko ubutungane mpuzamakungu bushobora kuza gufasha bidufasha gutera inyishu iki kibazo amaleta uko ari abiri agiye hamwe akabyumvikana ko ntacobuza ko amakungu afasha kugira ngo habe ayo ma kwabanza kuba ankete hanyuma alabatunganirizwa bagatunganirizwa ngabe ikibazo cyo kwibaza uravye rijyagandagurwa ugacuraba n'ibyaciye bikurikira muri aka karere ntiturabyihugu kimwe gusa muri aka karere amakungu nta ruhara na rutoyi yoba abifisemo niyaba amakungu abifisemo uruhara ruto cyangwa runini ntazohava kebwa agakwega amaguru kugira ngo ayo matohoza abe cyangwa kugira ngo areke ibintu bigiriyo aho kuja ahabona aba bavukanyi bacishijemo bati nta n'umwe avuga neza uwahanuye ijya ndege ahubwo hariho kuterana amajambo ku wo bafise uruhara ku wo bafise resiponsabirite yijya atanta mu gihe rero la resiponsabirite wosanga n'ayo makungu ayivisemo uruhara urumva yuko uzoba ari umushike uhambaye kugira ngo dushikane k'ubwo butungane muri ko muratubarira nuko nogerageza kubiraba hmm. nciye make ntashatse kuja muri byinshi bijyanye n'amakungu bijyanye n'ibiri mu karere gufasha kubwira kino kibazo mbere n'ibindi bihanze kano karero bive mu nzira imbere y'uko kwibaza icyo je nifuza yuko ubwa mbere twebwe hano muri aka karere tubanza kumvikana ku majambo dukoresha mhm. akarorero jewe ndifuza yuko atawusubira kuvuga ngo bijya byabaye itariki zitandatu z'ukwa kane mirongo icyenda na kane ngo ryari isanganya oya birazwi yuko yari mu gifaransa bavuga atanta atanta barayitegura hariho abayiteguye iyo ndege irafise abayirashe yego ntibabyumvikana ko mugabo hariho bimwe bimwe bimaze gutangura kujya biramenyekana ikindi nacyo ni ukuraba ibi bintu byaciye bigenda birakurikirana muri kano kare niko nibyo bica bitwerekana bitwereka yuko ibibazo byose bindi bikurikira bizova ku kuntu abarundi abanyarwanda bakora b'abakongomani bagomba yuko amahoro yabo n'ubutungane bwabo biba kuko turabye ibyakurikiye murakibuka yuko umwaka wakurikiye hanyuma harapfa uwundi mukuru w'igihugu burundi hanyuma mwebwe ntihagire icyo muza kubaza kandi muri eglise katolike n'ukuntu tuzi mu visi inguvu nicyo gica kikwereka yuko eh, tubwirizwa kwibaza ibibazo ku makungu mbe amakungu arabifise mu ruhara cyangwa inafise mu ruhara ego je ku arabifise mu ruhara je ndabivuze no kuvyandika naravyanditse ndavyandika mu bitabo mugabo iyo uvuze amakungu ucubanza kumenya uri kuvuga abandi kumbona icyo bita ko binote international usanga ari abantu benshi bose bafatiwe mu kivunga ni ukubanza kumenya kuvuga abaribo mbe ni bande mu makungu banka ukuri ni bande mu makungu banka k'ubutungane buba ni bande mu makungu bashobora gufasha kugira ngo ibihinduka bihinduke mpeze mvuga nti iyo bishobora guhinduka kandi birashobora guhinduka iminsi yose biva kuri bene byo ntimuzorindire ngo muzoji New York muzoji Geneve narahabaye imyaka irenga mirongo yababa mirongo itatu numva nyene ah, abantu bavuga nyene batukana nyene bagira ibyo baterereye naramaze gutegera yuko amakungu ntabaho iyo wewe nyene utariho iyo udafise icyo wemera ngo uje gusaba amakungu acemeze cyangwa areke kucemeza mugabo byose bitangurira kuri twebwe igira aho ikoreye uyiremereye bariyeri ikibazo iragifata mu ntoki none mirongo umunani n'umunani twabaremereye ubwicanyi bwari ko buraba integamarangara bwacira buhagarika ni kubera iki nuko twavuye hasi turavuga tuti ntibishobora kubandanya n'ubu uya hogira bava hasi bakavuga bati birateye isoni kubona twarabuze umukuru w'igihugu tukaba tumaze imyaka mirongo itatu n'umwe atakivugwa reka tubanze tugaruke kuri iki ndaza kucishura ko nacyo ikintu ushaka hmm. reka tubanze tugaruke kuri iki kibazo rero tuvugana ukuri mhm. hmm? tereke kuza tuguma ducaha ducaha uko imigenderanire iri hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda yifasha ubu mhm. ikibazo ntigishobora gutora umuti muca mu nzira zose mushaka iki kibazo baratekanye ko ibintu biri ko biraba tuva bafata n'ibiri mu gihugu byonyine mm-hmm. ibihari ngo bari mu mahoro oya rero iki kibazo kugira kizotora umuti ni inzira yavuze ntamwebwe murabamenyesha makuru mwoza muregera buhoro buhoro hmm? mugomba gufasha abarundi kugutegera neza ibyari byo mwoza muregera buhoro buhoro ari naco gituma no musi twabegereye mwebwe namwe buhoro buhoro abatwaye cyane cyane bakiriho abandi bati iyi dosiye wasanze igeze dufate nk'uburundi ubwo ndabizi neza ko twaravuganye kenshi na secrétaire General wenye n’ubwiwe abagize jya irya ijya conseil eh, de sécurité benshi twaravuganye hari nabaje ngaha barenga 30 turavugana ibi byo mu rundi biriko bigenda ukunyene biriko bigenda uko nabi amasezerano yarusha ariko aho nyango ndabwira ati mukabona amasezerano aho aho nyanzwe ibizokurikira nti mu Burundi ntiwitanirwa kibazo kumarira mm. hanyuma abo bakuru b'ibihugu bagiye baza barapfa bakurikirana abakuru b'ibihugu bagiye bapfa bakurikirana uko nyene bagandagura uko nyene bantajyamira bose iryo cyamwe mpuzamakungu baza ko ritabajijwe kandi ritabajijwe ni grande responsibility kandi ndacika icyumviro doya gushikiriza ati abambere twebwe si leta gusa na twebwe abanyagihugu tuzagira uruhara mm. kuri si kuri icyo kibazo gusa no ku bindi bibazo ariko kuri iki kibazo tutagwira uruhara tukabaza leta yacu aho bigeze ntitwoyiforosa kuko ndakubwiye yuko imigenderanire ntiyorohereza leta ihari ngo ivugane no Rwanda kuri icyo kibazo ariko ubona ubunye leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda bogena ngo bagiye kuvugana icyo kibazo gusa ni, ni hagati y'ibihugu deja n'umucanwa n'umucanwa reka reka turiko turasozera kino kiganiro cacu mperekwa Tasiano mu majambo ku muri make make nibyo uno munsi hariho agaciro kadasanzwe ariko twumvise yuko ikibazo cyoco gihari e, nibyo imigendera no munsi e, nayo ni si myiza kandi ntiyorohereza ubutungane mwe mwatangwemo navuga yuko e, wa mugani muti hari inkoho usanga ubutungane nabwo butogira ariko none uno munsi aho tugeze kuri imyaka mirongo itatu n'umwe umwe umwe wese uruhara rwiwe uruhe kugira ukuri kujya habona urakoze ariko nagomba ngaruka gatoya kuri iki cy'ubutungane mpuzamakungu eh, ubwa mbere ho hariho amategeko ukorera ko hmm. umugani w'abandi burafise ubuntu ze ubushobozi ntafise cyangwa hari abataba mu gihugu iwanjye we woja kubaza njyewe ntashobora gushikira kubera wowe ufise eh, ububasha burengeye imbibe z'iwanje wowe urashobora kuja kubabaza njyewe ntabyo nshobora ibintu nk'ibyo mugabo byose bihera muri ibi bihugu bibiri mm. mu gihe rero aho batarashika kuri ubwo rwego kuko bakeneye uko kuri kuri iyo musozera tasiyo musozera ibyo ntibishoboka hmm. niyo ndetse ntare mpuzamahanga nawe yabifise gushaka biracari uruzitane hmm. uti none uruhara umwe wese yogira naho nyine dukenereye umuti rero n'amareta abiri gusa hmm. babivuze n'abandi aba badeho buhamagagwa kubatswa kuko barazi ingene iyo nama yateguwe n'igituma ryamira atagendeye mu ndege yiwe kandi yari afise gihe twari tugifise iwacu karenga ntiyari bwavuye ko dushobora kuyitanga ku buntu twari tugize igituma umuperezida wacu tumurugika agiye mu nama nk'abandi bakuru b'igihugu afise indege yiwe ntayigarukemo urumva deo mu bazwa arimo arabizi hmm. sinari nzi ko yari umuhanuzi uyu murundi niwe yabyivugiye si jewe urumva aha nari ko mvuga nti twicare tubiturire inyishu niki kiri muri ibyo murakoze tasi turiko turasozera professeur euh, François Xavier Sabimana mweho euh, uruhara rw'umwe guba ugwahe kugira koko euh, imyaka mirongo itatu nibiri izoshike hariho umuco umuri kuraboneka nagumye ndabara yuko ibibazo mubaza iki kibazo ari ibibazo by'inkora mutima icambere nuko ko haba ugushaka kw'ibi bihugu bibiri kugira ngo bibanze bitanga umuco kuri kino kibazo mugabo naho ibi bihugu bibiri byogira iryo shaka ni kibazo nk'uko nabivuze gifise imizi irabisha ku bintu byabaye Novuga ko biraba isi yose ari nacyo gituma iki kibazo uwa mbere ari ku ruhande rwo kwishyuza yabuze wiwe nk'uko nabihereye ko ni leta Burundi yabuze umukuru w'igihugu ukungene haciye hakurikira amaba adasanzwe mu karere ukanaraba ingenamakungu yabyivanzemo ukanaraba n'utwigoro bamwe n'abandi bakoze kugira ngo ukuri kubagize ijya atanta ntikumenyekane gushika inyuma y'imyaka mirongo itatu n'umwe je ndavuga nti na himana saha abantu kugira ngo tugire icyizere cy'uko hariho ukuri kuzomenyekana kuri bijya byabaye mu gihumbi kimwe n'amajana mirongo icyenda na kane urabye ibiri ko biraba muri aka karere bishyitse naho bikaba twavuga yuko bitazoba muri uku kwezi cyangwa mu kwezi kuwuza ngo bigifise imbere bizofata murakoze ukuri kurazwi hasigaye ko kuvugwa gusa mhm. niyo ngo ntikuzwi ibuye musozera namwe kurazwi byoba byiza hasigaye ko kuvugwa gusa byoba byiza mwubahwa nyene iteka rya cane ubwo kuri mugushiza habona ko kuza ukuri kurazwa byo kuvugwa gusa n'amatereme twovuga mu ngirango mm. namwe musozera jewe nsozera no vuga nti ingorane zarabaye umukuru w'igihugu yarishwe hanyuma hacaba ingorane z'urutavana kwa hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'ic'u Burundi kandi aribyo bifite uruhara runini kugira ngo ukuri kujya habona ubu rero kugira ngo iki kibazo kizotora umuti urama twabivuze no gushimangira no gusozera gusa ni uko haba nuko hakuga ibishoboka byose akamigenderanire myiza hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda nkuko yari ko ukuri kuja habona kuko kuri kutabonetse ubutungane ntibuzoshoboka barumvikana ibibazo barebe baza babivuga n'ubugwaneza wabigeneje gute muri siride none mwe uruhara igikenewe uruhara rw'abantu nka twebwe no gusigurira abanyagihugu bose hose yuko igikenewe gusumba ibindi ni ugushaka mugabo ntimubeshere leta yonyine gushaka kwa bose hanyuma hamaze kuvuga ushaka uri kuri kurihweza ibyabaye muri kano karere kacu abantu bakunze kuvuga ngo ujya niwe mubi uyu ni mwiza uyu ni mwiza urya niwe mubi iyo ngendo tutayivuyemo ntabwo tuzoshika ikindi nacyo mhm, mumenye yuko turi mu isi iri kurahinduka umengo nitwe tutazi kwiri kwirahinduka iri kurahinuka kuko ubonye ibihugu rutura tugize iminsi tumva biva hasi bikarungika amatangazo kandi tukabikorera ko tutabikoreye ko uzusanga twibomye murakoze ni no kuri izo z'abatumire duciye dusozera ko ikiganiro ku nama uno munsi aho twari twagarutse cyane cyane aho ubutungane bugejeje eh, igikorwa cyabwo kwigandagurwa ry'umukuru w'igihugu perezida Cyprien Ntaryamira yaguye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane neza na neza itariki eh, namwe mwakoze ndabashimiye ndashimiye abatwasangiye iki kiganiro bazotwumviriza ariko twavuze twaganiriye Eh, nta cyizere kinini mfise mu gihe nkurikije eh, bimwe Tasiyane yavuga ati ibigwanisho byaratse ijambo ubutungane byarashize ijambo hmm. hanyuma naho wumva ibigwanisho byatwatse ijambo nabyo biratanguye kumenya yuko atasobisho bita muganga ikindi cya kabiri ndifuza yuko abandi bamenyesha amakuru nk'uko amwebwe bo kubahuka bakajya barabaza ibibazo nk'ibi iye batinya ndazi ko babitinya turabizi ko babitinya kandi umunsi mukuru mwiza wo kwibuka perezida cyprien ntajyamira naho ubutaha ku nama n'ikiganiro cya radiyo isanganiro nama abarundi bashikiriza ivyiyumviro vyabo ku byerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo uburundi bwugorore